Sən əksər ibadətlərdən biri oruç deyil. Hansı ki, bu əməl edirsən bu aydan. Və bu ay mübarikdir. Allah subhanətlə bu ayını mübarik adlandırır. Yəni, bərəkətlidir. Bərəkətli, yəni əsas da xüsusən və insan Savab qazanmaq üçün böyük fürsətdir. Allah Subhanahu verir sənə. Bu ay salih əməllərlə, savabla dolub. Bu əməllərdən biri möhtərəm müsəlmanlar hansı ki, bu ayda rədd olunmayan əməllərdən biridir, o da duadır. Yəni, Allaha dua eləmək. Və dua müminin silahıdır. Hər bir insan həyatında külbətür hallar olur, dəyişkən hallar olur. Gəh görürsən yaxşı olur, gəh görürsən pis. Və lakin mümin bu ibadətlə, yəni dua ibadətlə daima Allaha sığınır və özünə təsəlli tapır. Və bunu atan mümin edir. Çünki mümin həm yaxşılığında, həm pisliğində, çətinlikdə Allaha sığınır, Allaha dua edir. Amma qeyri-mümin isə deyil qeyri-məmin və imanı zəiflər, gözə yaxşı olanda Allah yadlarına düşür və ya daha doğrusu çətinliyə düşəndə biraz Allah yadlarına düşür və bəzən o vaxtıda yada düşmür, yadlarına düşür filan keçlər, hansı qəbirlərdə yatıblar, onlar özləri xəstə idilər, özlərinin sağlığında fayda verə bilmirdilər. Onlar öləndən sonra onlardan kömək istəyirlər. Ağla bax. Və bəzən vaxt qəşinti gəlir insan, O vaxt görürsən ki, dağlar istəyir və ya ağacdan çətinliyə düşəndə bulaq müsibətdir. Və çox vaxt eşitirsən ki, təzə silah qurulub, təzə silah ediblər, hansısa bir ölkə artıq təzə silah edib, dağdır, o dağdır bütün dünyanı. Biri qıyırlər dağdır, biri su bombaları və s. və s. Xırıc silahlar çilər gün. Və hətta elə vəziyyət olur ki, dövlətlər öz qüvvəsi, öz qüvvəsi və zəifliyi silahla bilinir. Və lakin, elə bir silah var ki, onlar heç vaxt onu düzəldilməzlər. O halda o silah müsəlmanlar da səndədir, o da duadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, dua mümin silahıdır. O heç bir qərb, heç bir şərq və s. o silahı düzəldə bilməz. O silah ancaq müminlərdədir, müminlərə xasdır. Və müminlərin silahı, oruç silahlardan ikincidir. Ona görə bu Rabbani silahdır. Peyğəmbərlərin silahıdır. Ona görə bütün Peyğəmbər salası sahabələrlə döyüşdən qayıdırdılar. Və yol, yorulublar. Və hamı yatdı, elə vəziyyət oldu ki, hamı yatdı. O vaxt müşriklərdən biri görür ki, müsəlmanlar yatır və qılıncını çıxardır Dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürəcəm. Və lakin vurmur, bir oyanım, görüm ki, bu fəxr girdi öz Rəbbinə. Oyadır və deyir ki, Vah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mənim əlimdə qılıncdır, sənin və işlə yoxdur. Qoy, sənin Rəbbin səni kömək eləsin. Dolu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah, Allah kömək eləsin. Və məlumə tərəkkillə, Allah deyəndə kafirin əlləri istəyir və qılınc düşür yerə. O vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qılınc götürür, deyir ki, indi sən öz rəbləri çağır. Olan rəbləri onun cağlar düzül və cür əllə düzəldilmiş və ya qeyri-adi nəsə ağır bitib və ya daş nəsə qeyri-adi dağ və ya kimlər ki, ölür, onlar da ona gəlib kömək edilmirlər. Və bununla müminin silahı görsənir kafirin sonundan möhkəmdir. Həmçin Peyğəmbər salsaq döyüşlərdə də hətta biz görürük ki, elə ki, vəziyyətə ağırlaşanda Peyğəmbər salsaq həmən vaxtda Allaha sığınırdı. Allaha dua edirdi. Baba Peyğəmbərlərə Nuh əleyhissalam Allaha dua ilə nəcat tapdı. Və kim ona iman gətirdi hər kimi, amma qövmi, hətta övladı, hətta sövgəsi halak oldu. Bax, Musa əleyhissalama Firavunla qarşı necə qələbə çaldı? Firavunun sanki heç nə yox idi. Onlar üçün Allaha sadiq olmaq, Allaha iman, Allaha dua ona kömək elədi. Allah kömək elədi ona. Həmçinin Salih aleyhissalam Samud qovmuna qalib gəldi. Və həmçinin Hud aleyhissalam ad qovmuna qalib gəldi. Hamısı o silahla, dua ilə və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu və isə inşallah daha çox gedir. Həmçinin bu silahdan Peyğəmbər sallallahu sahabələri istifadə edir. Farsdan Rumlara qalib gəldilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, "Əd-duahu al-ibadə", dua ibadətin özüdür. Və əksər ibadətlərdən biridir. Ona görə Allah Subhanahu bizə əmr edir və deyir ki, ona dua edin. O qəbul edəcək. Allah Subhanahu buyurur: وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Əl-Əyə Qafir surəsi 60-cı ayə. Allah subhanətələ buyurur ki, Rəbbimiz dedi ki, Rəbbimiz dedi ki, mənə dua edin və mən qəbul edin. Yalnız mənə, qeyrisinə yox. Lakin bilginən ki, hər bir ibadətin ədəbi var və duanın da ədəbi var. Və məsələn, ədəblərindən əgər istəyirsən duan məqbul olsun, qəbul olan dualardan olsun, müəyyən bir, münasib bir vaxt seç. Çünki bəzi vaxtlar dualar qəbuldur. Məsələn, Ərəfə günü və ya Ramazan ayı və ya cümə günü və ya gecə vaxtı və ya azanla iqamənin arasında olan vaxtlar bu halda dualar məqbuldur. Həmçinin baxmaq lazımdır. Həmçinin əhvallarda, cürbəcür hallarda da olanda da vəziyyətə baxmaq lazımdır. Məsələn, yağış vaxtı, iftar vaxtı, xüsusən iftar vaxtı dua edər və ya səcdədə, dua elə, həmçin səfərdə. Çünki bu halda dualar məqbul deyil, rədd olunmaz. Həmçin ədəblərindən məsələn müsəlmanlar, ədəblərindən imkan olsa bacarsan qibləyə tərəf dön. Əllərini qaldır, Allah subhanətlərini dua edir. Kiçik səslə, nə lazımdır böhtən eləmək və Allah fikrində orta səslə elə, necə Allah subhanətlə buyurur ki, وَلَا تَحْشَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا وَاتَّغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا təbi beynə zəlikə səbilə." İsra surəsi 10-cu ayə. Allah Subhanahu bu ayədə buyurur ki, dua edəndə salati, yəni dua etməklə. Çünki burada namazdır, bəziləri başa düşüb ki, e, namaz sakit namaz yoxdur. Əslində zöhrü biz ki, sakit görürüz. Çünki Allah qala deyir ki, ولا təşər bi salatik və la tuxatib biha yəni orta səslə qıl, ona görə əsllə zöhrü Sakir Qulmaz düzgün deyil. O da istinab ilə bu ayə, lakin onlar başa düşmürlər ayəni. Məncə ərəb dilində. Çünki bu ayədən namaz sözü dua mənasında lüğə mənada. Çünki ərəbcə namaza əsala bilirlər. O da dua deməkdir. Yəni Allah Subhanahu deyir ki, duanı orta səsləyər. Nə lazımdır dəstən eləməyi, nə də özündə. Həmçinin bu da əmrlərdəndir. Həmçinin əmrlərindən təyir xalis Allah üçün olar. Qeyri olmamalıdır o duada. Həmçinin məsələn müsəlmanlar Duanın ədəblərindən gerək dua edəndə gerək tələsməyəsən, tələsməyəsən onun cavabında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir möminin duası qəbul olar, hətta o mömin tələsməyəcək. Əgər tələssə onun ki, Allah falan tez qəbul etsin, o dua qəbul olmaz. Buxari Muslim rivayət edir. Həmçə ədəblərindən mühtəl müsəlman olar. Həmçə ədəblərindən başlayanda və tutaranda da Allah subhanələ təriflər etsin, etkinə və Peyğəmbər sallallahu salavat çək. Allah subhanələ buyurur, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا Əraf 180-ci ayə. Yəni Allah subhanələ gözəl isimləri var və onlarla Allahı çağır, onlarla Allahı dua elə. Həmçə ədəblərindən gerək tövbəli olasan, tövbə etsinən böyük günahlardan və əgər kiməsə zülm etmirsən, kiməsə zülm etmirsən, haqqı tapalamasan, den onu halallah və çalışqı halal yiyinə. Çünki bunlar Duanın qəbul Allahın şərtlərindən deyil. Necə Peyyambar salasan buyurur ki, birindən əlləri qaldırıb biri dua edir, ya Rab, ya Rab, lakin keyinə baxsan haram, yeməyinə baxsan haram və haramla dolanır və bunun duası necə qəbul ola bilər? Həmçinin dua edənlərdən Allaha vasitə qoşqinə, yəni Allahın adları ilə, məsələn, və ya salih əməllərlə necə üç nəfər az kimi ağırda qalmışlar, salih əməllərlə Allaha təvəkkül etdilər. Həmçinin ədəblərindən möhtərəm müsəlmanlar, ədəbləri ümumiyyətlə çoxdur və duanı, dua nəyə gətirir şabir insanı? İnsana sabir olmağa, imanı təsbilir, Allaha sabirliyin təsbilir imanı və bildirir ki, həmçin tabafikalıq, təkəbbür olmur. Bilir ki, Allaha ehtiyacı var və bir şey olan kimi Allaha istəyir, Allahdan istəyir və öz qulluğun Allah qarşısında təsbilir ve duanı yalnız Allah'tan istemeyi, yalnız Allah'a etmeyi tevhidin elə əsasıdır. Ona görə Şeyhul İslam buyurur rəhməhullah. İbn Teymiyyə buyurur ki, əgər sən tevhidin düzgünlüyü bilmək istəyirsən, duağa bax ki, Əgər sən tevhidi, tevhidi, tevhidi, səndə olan tevhidin düzgünlüyü bilmək istəyirsən, duağa bax. Duağa nə edirsən? Yalnız Allahdan istəyirsən, yalnız hər vaxt sən yoxsa çəkinirsən də, duan qarışıq deyil, filan keçlər, ölülər, dillər, ağaclar, əskilər tam yoxdur və s. və s. başlayan dualar və bununla biləcəksən də soğuqluğun miqdarını. Ona görə müstələm insanlar gözəl ayda yox, Ramazan ayında çalış istifadə edir, yəni istifadə edilən bu ayda salih əməlləri çoxal, ehsan əməlləri çoxal və həmçinin dualarını çoxal. Çünki qəbul olan, duaların qəbul olan ayındayız və Allah subhanət hələsin dualarını qəbul olan dualardan etsin və əksi ibadətlərini qəbul olan ibadətlərdən etsin.